Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 6, 2002 Itinalagang Auxiliary Bishop ng Archdiocese of Lipa si Bishop Bonaventura Famadico. Matapos ang dalawang buwan, isinagawang ordinasyon kay Bishop Famadico at binigyan ng kapangyarihang pamunuan ang Diocese ng Gumaca sa Quezon Province magpasa hanggang ngayon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.